bi aita ta ama nahi ditut Bost buru zango Bakarka ez zindu bat naiz nahi dudana Zurekin baino enaiz izango Joaneta joan Bizi deitzen da Piritx eta porrotx eta marimototx eta familia guziaren diska berria eta helenik agurtuko dugu gure teknikalaria ere jone, gunon! E, eh, deneri, bai. Hala, eta ze plazera dugun gaur telefonaren puntan, Pirritx, egunon Pirritx! Kutsi, kutsi, maridutsi! Ongi zira, Pirritx! Ederki. Bai, ederki, errazu familia ipatzen dugu hor, eh? Ordean, Pirritx, Porrotx, Mari, Mototx, zon bat uh, urte elgarrekin zireztela orai? Ba, Iaz amona finak eun urte bete zituen. <laughs> Eta taldeak elgarrekin jada hogeita zei garren urtea du. Jo, goita sei garren urtea elgarrekin zireztela, beraz beti zuen disketan, aldiuntan bezala, bizi poza deitzen duzuena, beti elkartasuna dozue ekartzen, elkartasunaren mezuak, bide hortatik nahi dituzue eman haurak. E, ba bai, egia esan, gainera aurtengoan, e, inoiz baina gehiago ez, elkartasuna lantzen dugu bizi, bizipoza proiektuan, bai diskoan, bai ikusgarrian ere, elkartasuna izkilarriz diogu ez, gara inaziotan ba horixe espaitago krizian. Errazu, e, txipi-txipiak dira, horiek ze responsabilitatea duten, hola, e, mundu berri baten sortzea, hain da ez, aur baten dako, Bueno, e, ara gure ibilbide luzean elkarlana eta elkartasuna izan dira ba, gure ikur bilakatu direnak eta e, duela la urte irrien lagunak kluba aurkeztu genuen eta aurten e, bizipoza auzolan elkartea sortu dugu e, ba, gizarteko alorrez berdinetan lanean dihar duten orotariko taldeak biltzen dituena, ez? Gaur egun badira 22 talde. Eta eh, hauetan babiltzen dira familia eredu desberdinetako elkarteak, hijito elkartea, mindizia duten aurren familiena, beharrez berdina dituzten aurren familiena, laguntza txakurrena, gorrak, kirolegokitukoak, ba, ikusten duzuenez, e, printzipioz badirudi gu haiek laguntzera e, gatozela, baina, ohartzen gara e, elkarte horiek guztiek badituztena balore positibo asko amitz, eta e, horiek gizarteratzen laguntzen digute. Eta mm, guk eien e, altaboza, eien bozgorailua izan nahi dugu, baina beraiek ere guri e, eien altxorra gerturatuko digute, ez? Bai guri, e, bai aurrei, eta bai e, guk e, diogu gure publikoa bai e, aurrei zuzenduak gara, baina e, familiei gehiago, ez? Mm. Hala, bizi poza, beti alaitasunean, pirritx, porrotx eta mari imototx, zu haurek irazten dituzu pirritx kantu guziaka? Ez, ez, ez, horretarako laguntza handia handia dugu, bai, e, guk ere ba, lantzen ditugu, e, gaiak, e, ibeiak, Baina gero horiek gauzatzen, or, e, ba, Xabier Zabala musikariak e, gure ametsei doinuak ipintzen dizkie, eta hitzak ba, aurtena esate baterako, ba, miren amurizak, odei barrosok, Xabier eguzkitzek, Usue Alberdik, Andonie Gainak, Beinat Gaztelumendik, Zutagarreko Aitor Gorosabelek, Peru Madalenak, hmm e, bueno, ba, ikusten duzuenez, e, betagarriko lagunek, ametsar zailusek, kirmen uribek, maialen lujanbiok, igorren hortzak, eta beste hainbat sortzailek lagundu digute, ez? Eh? Ze familia ondia Bai, oso handia, oso handia. Bai, e, puntako, punta-puntan diren, e, esan dezakegu, Champions Leaguekoak diren e, gure sortzaileak, eta baita musikariak eta guretzate disko azken disko hau ba, mm, produkzio handia da e, indar eta baliabide asko e, jarri dugu hau aurrera ateratzeko baina emaitzarekin oso gustura gara eta hori plazaratzeko ba, gogo handiz Orduan, diska hortan laguna initz ikusi dut Igor Elortza ere barnezela? Bai. Besterik? Be Ara begira, berak idatzi du e, lehenago entzunan dugun bizipoz auzolan abestia. Mhm. Bai, eta Odei Barrosok adibidez, ba, mm, beroa e, izeneko abestia idatzi du, beroa da e, egoaldean e, mm, arrera familien elkartea. Mm -hmm. baterako. Gero eta... bada, zea, maiz taldeko kantaria ere, hor da? Bai, zea maizeko kantariak, e, ipini dio eh, ae, haotxa, Peru meadalenak idatzitako abesti bati. Hmm. Loreto Obeto. E, Loreto Obeto, marimototzen amatxo da. Hmm. Itxu geratu da gaixotasun larri baten ondorioz, e, baina badu beti arrazoi bat, e, gertatzen diren gauza txarrei ere irakaspen positibo bat ateratzeko, eta berak ala dio, hmm. ba, beti da hobeto. Eta bai, ez da esperantza galduea. Hala, ba, eta furgonetan abiatuak zirezte eh, Euskal Herriko bidetan. Gainerat, zuen furgonetak badu izen bat? Bai, panposa du izena gure <laughs> furgonetak. Eta bagoaz, e, eh, ala errepidean barrena baino irripidean barrena bagoaz. Mm Eta Txernobildik datorkigun lagun bat e, jasoko dugu aireportuan. Baina e, Marimotots martxan jartzen saiatu orduko motorra puzker kasiko da keartean ez dulka. Hortaz e, matxuratuta dago plazaren erdian eta pailazoak e, eta gure lagunak ba, arduratuta gaudez aireportura nola iritsi ez dakigula. Hmm. Baina plazan gaudela, handik eta mendik ez zaigu laguntzarik faltako eta konturatuko gara ba bizkarra eman azelkarri denok garela elbarri. Eta beno ba, kantuan eta dantzan bizipozez eta beti auzolanean ba mundu berri bat dugu zain. Igan deuntan, luma auzain degiaren agertuko zirezte? Hori da, hori da, donuean loitzunen eh, loitzunean izango gara, pozarren, jada, mm, kasi kurteroko zitabilakatu da, eta eta oso gustora ba, iparraldeko gure lagunak agurtzeko. Hala, be, nahi baduzu, elgerrekin gaineratzu etorri zira txartelekin, txartelak badituzu eskaintzeko Euskal Irratietako entzule gaztentzat, eta ez gazteak, gazteak ere, beraz, berroita emeretzi oita mazazpia malaua meka zenbakia egin behar duzu ezuek aurrek, eta galderak ere badituzu prestatuak, ea, haintzineko sola saldia zurekin denek ongi segitzen duten. Lehen biziko galdera zoinduzu duzu lehen txartel baten irabazteko? Ea ba, e, aiorak hitz egin du orain arte eta orain pirritxi esango diot kaixo, eh? <laughs> bai. Kutsi, kutsi, ea ba, zenbagarren urtea abiatzen dugu elgarrekin bailazok? Hala, pirritxen lehen biziko galdera pirritx dugu orduan hemen bere gurekin zuzenean. Errepikazazu pirritx zure lehen biziko galdera? Ea ba, zenbagarren urtea abiatzen dugu elgarrekin bailazok? Berroita emeretzi, oita mazazpi amalau ameka, eta badakizue zer irabazten den gaur Euskal Irratietan, irabazten da sartze bat donibane loizuneko tenizku bergelane emanen den eskaintzaren zat horiek besteak beste, eta nahi baduzue, pirritx eta bizi bizipoza izeneko kantu horren zati bat entzuten dugu berehala zuek deitzeko artean, berroita emeretzi, oita mazazpi amalau ameka zenbakia bigar bigarren eh, galdera behar ba, botatzen aldugu, ere pirritx? Ongi da, bizka berria nola deitzen da? Oh, oh erresa pirritx hori, eh? Hori, <laughs> hori erresa duzu pirritx, eh? Orduan, ja, lehenbiziko entzulea badugu gurekin. Nor da gurekin? Ara itxetxe gafeiarak kama. Ba. Ara, lotxatu da. Ez, orda, entzuten duzu pirritx araitz dugu gurekin hemen. Ara. Mintza zaite, eh? Ah, ah, ala, ala. Errepik e, agur zazu berri Egunen, egunen, egunan, Ez dut Ai, ai, ai, ai, pirritxek ez duen zuten, no, bai, bai. posible da, ai, ai, ai, badugu arazu tekniko bat eta hori da pena. Bon, eman zazu alere, e, zure erantzuna, Zan bat urte elgarrekin direla, familia osoan? Ugoita zei urte, ogoita sei urte erantzuten du. Eta piritxek ez du entzuten, eta ez dakit zergatik problema. Ez dut entzun, baina araitzek asmatu egin du. Biba! <laughs> Hori sartze bat zuretzat araitz. Ados? Ados. Are, goresmenak? esmenak. milesker. Eta milesker zuri, deiturik bigarren galdera egin duzu bai pirritx, bigarren bai. galdera hori erresa. Are, errepikatzen duzu? Eh, diska berria nola deitzen da? Ha, ha. Nola deitzen da oraiko diska berria eta irugarren galdera pirritx galdeiten dauzugu ere. Are, fite fitea. Noren laguntzeko da datorren igandean tenizaretoan eskainiko dugun zaioa? Aha, noren laguntzeko da, heldu den igandean e, pirritx eta porro txek eta marimoto txek eskainiko duten eta obra hori edo ikusgarria bere ala deitu berrite emetzio eta mazazpia malau ameka zenbakirat pena dute pirritx ezin dugu konpondu gure problema baina bon betiren nik errepikatuko dauzkitzut nor ditugun gure telefonaren Hori eh? gara Bai, gara <laughs> Nor da gurekin? Juliette. Juliette. Ah, Juliette. Juliette makeatik dugu pirritx, gurekin. Ah, da. Orduan, Juliette, errantzazu. Bai, eh, eh, egiten dute eh, hori erakusketa luma hauzain degientzat, donibaneko edo ziburuko hauzain degientzat. Donian izuneko luma hauzain degiarentzat egiten dutela ala dio makeako Julietek, Pirritxo. Azmatu du Julietek, txalo bera bat, jiri! Hori, txalo, txalo, Juliet! Juliet, zu basoaz? Eh, ni berba ez, lehena Xabina uh, ene bai. Hala, Xabina, Xabina haurtipiak ukanen du txartel bat pirritx, zuri esker pirritx, zuri ikustera petatzeko. Hala, hala, hala, hala, Gal, <laughs> untxa, be, soizu, e, gure irratian dira, e, ustaritzen dira txartel horiek guziak, jakin dezazuen errekuperatzeko. Hala, mil esker, Juliet. Mil esker, Juli. Ongi izan. Eta beste norbait badugu mementuan, ez? Musika zatinu bat hartzen dugu, pirritx berba konponduko dugu edo arra daituko gira eta konpontzen alko dugu gure afera. Are, laster. bat. pepirri txentzen duzu? Hori da, oh. bai, bai. Hori da, pepirri eta gurekin dugula zuzenean euskal irratietan eta beste entzule bat badugu gurekin. Ja, agurtzen dugu pepirri Nor da hor gurekin? Unai ustaritzetik. Unai ustaritzetik dugu pepirri Aupa unai! Orduan, unai, errazu, zer, eh, zein zure erantzuna zena nahi duzu? Eh, nola deitzen den uh, Nola deitzen den diskaberria eta nola deitzen da unai? Bizipoza. Bizipoza erantzun du, Hori da, unai, zuek zarete gure bizipoza. <laughs> unai, kontent, pozik zira zu ere ez? Bai. Bai, egazu unai, heldu den igandean bazoaz, eh? Ez dudarik, bai. eh, donibane izunen izan behar duzu, elduden igandean, txartela irabazi duzu, unai. Gure irrat... Bai, mi, eskertzen zaitu, pirritx, unaiek. Eskerrik asko. Aio. Aio, aio, eta unai hortan utzirik, are, beste galdera bat, pirritx, are, beruan, beruan. Nola deitzen da gure furgoneta? Oh! zuen furgoneta nola deitzen bai? da. Berroita emeretzi, oita amazazpi, amalau, ameka zenbakia, eta oraino baditugu txartelak eskaintzeko. Bota beste galdera bat, Birritx. Nortzu dira kantuen idazleak, ah. aurtengoan. Aha, aurtengoan nortzu dira kantuen idazleak hori galdeiten dauzue piritxek berroita emeretzi oita amazazpi hamalau ameka zenbakia. Eta aldiuntan nort da gurekin, bai? Elearen amatxi, doni bane mm. loitzunetik. Doni bane loitzunetik, noren amatxi? Elearen amatxi. Elearen amatxi dugu pirritx. Ara, ze polita, elea eta ze polita amatxi. Eta bai, polita zira amatxi? Bai, bai, bai elearen zat politena. Ja, elearen zat politena dela errandu pirritx. Eh, Noski. <laughs> amatxik. Orduan, errazu, elearen amatxi, amatxi baina baduzu izen bat amatxi? Amatxi. Bai, katin. Katin. Amatxi katin. Amatxi katin. Orden katin, zer da zure erantzuna? Beraz, uh, furgonetaren izena? Furgonetaren izena zoin da? Pampoxa. Pampoxa. Pampoxa erantzun du. Pirritx. Hori da, katxin, ara. Mire, esker. Eh, zurginak, arriben biziden eh, pintatu zigun eta eta pozpozikoaz koloretako gure furgonetan. Ala, pozpozik dela bai furgonetan, gure pirritxe, pampoxa furgonetan, bibazu, beraz, eleak ukanen du, bere, txartela, igande untako. Mm, ala, igandean guztiak agurtuko zaituztet. Hala, oh, eta musu bat eskainiko duzu pirritx, eh? Aur bat bai. irabazle bako txari, eh? Hori da, bai. bai. Zartela, anizamen da? eta e, gure irratian aurkituko duzu zure sartzea amatxikatin. Ezke. ongi, ala. Bai. Aio, aide. Laster bai, eta guazen aintzina, beste galdera ere bota dugu, baina nok da gurekin? Aize jalarretik. Aize jalarretik da pirritx gurekin. Ara. Aize, orduan zer duzu? e, erantzuna emaiten duzu bai, haize? Nola? Hor dion, pirritx, haizek erraiten du, o, zuen eh, idazletan odei barroso badela bertxularia. Odei barroso Maitagarria, jatorra, alaia eta kutxe kutxe marilutxe. Hala, beraz, o, ona duzu aize, aize zure bai? txartel bat. Adi, adi, entzun dute, eh? Bai, eh, bai. entzun dute den dena pirritxe, bai? jakizazu, eh? Entzule fidelak eta onak ditugu, beharri bai, finekoak, bai, eh? Bai, bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Miaske. Bai, aio, aio. Aio. Aio, politia. Pirritx, biba zu, ze eh, pena, ez duzu den dena entzuten, baina bon, ale, are, guazen aintzina, akomeatzen gira. Eta azken beste galdera bat behar ba? Bai, e, aurtengo loreto hobetoren beti obeto abestia nork abestu du? Aha, aipatu dugu hori ere. Bai, mm. aipatu dugu. Errepikatu, Pirritx aurtengo loreto hobeto peru madalenak idatzitako abestia nork abestu du gure bizkan? Aha, ala, hori duzue galdera aipatu dugu eta funtsian pirritx. Zuek ez duzue parte hartzen beste kantarien disketan? Bai, sarri, sarri kantatzen dugu, ba, ba betagarriren diskan eta eta mm, kilometroak eh, abestian eta askotan, ba, deitzen digute eta gero ba, trukean guk ere haiei deitzen diegu eta elkarlanean eta eta guk ala diogu errigintzan jarduten garela eta irrigintzan ere bai. Aha. Eta oso polita da. Ba, ongi, hau azken galdera, zoin da, beraz, zoin taldeko batek parte hartu du hobeto, eh, lore, nola egan duzu titulua, ni aukere antzi dut, ai, ai, ai, Beti hobeto. Beti hobeto. Beti Pertsonaia loreto hobeto da, bai, oso bai. alaia. Bai, bai, bai. Esan dezakegu bizkaitarra dela emakumea rock talde oso ezagun batekoa. Ia, norbaitek, norbaitek atxeman duen baitugu dei bat. Nor da gurekin? Alo, alo? Uitzitut entzuten ongi, berriz mintza zaitez berriz zaitez hobeki? Ba, jo, jo, jo, jo, ai moztu du. Aurrak ditugu pirritxe telefonoetan eta bakizu, bai. eripoto txalodiekin eta den denak mozten dituzte eta ez dute ongi zapatzen batzutan, eh? Hori da, pupuk eta lore gauza bera egiten dute eta. Ah, eta nola dira puputalore? lore? Ba, ongi, ongi. Aunditzen, orain. aunditzen ari? Aunditzen eta bai, bai, bai eien eh, badakizu zer egiten duten? Ba, badute, ez dakizuek nola deitzen diozuen, baina tiritaz. Bai? Bai? eta margarita e, kopetean bekokian. Bai? Eta elkar aldatzen dituzte eta jendeak nahasi egiten ditu. <laughs> Hala, atos. Bon, pirritx, azken entzule bat ere badugu gurekin, azken txartelaren bila etorzen dena. Nor da gurekin? Laia ustaritzetik. Laia ustaritzetik, pirritx. Ze polita. Polita Egunon. dira. Bai. egiten dauzu, pirritx. Kaixo, eguardion. Ordu, orduan, Laia, errazu, ze, ze erantzun duzu, zoin taldekoak parte hartu du, kantariak? Ze maisekoak? Ze maiseko kantaria erraitu Bai! Horixe! Zalia zen, eh, eta asmatu du. Eta asmatu du, Laiak. Biba, musu handi bat, Laia, irabazi bai. duzu zure txartela ere? Lesker. Milesker, eskertzen zaitu, birritx. Ba, zuei eskerrak. Eskerrak zuei, benetan oso maitagarriak zarete eta igandean dena ematera joango gara. Are, furgoneta beterik lagunak ere ekartzen dituzu zuen eh, panpoxa furgonetan denak sartzen dira barnean? Bai, bete-bete, bete-bete. <laughs> Ongi da, ba, eskerrak, eh, eskerrak eta igande hartio musu haundi bat hemen iparaleko aur eta ez, ez aurren ganik ere, helduen ganik ere piritx zuei ere beste musu koloretako musu goxo goxo bana eta bizi pozik <laughs> ongi da bilesker izan ongi igande arte eta, eta gorantziak mari moto eta porrotxi eh emango dizkiet bai izan ongi aio Ala, ala pirri joan zauko, Bon, ba, teknika ez ginen gure uberen ian, jone, Baina, ez, bon. zepena. Zepena, ez ginen pentsatzen ere elgar ez zutela entzuten al. Ez, ez, ez, ez. Usaien ez, ez da gertatzen eta, ala, behar eta delaik, justo, behar justo, delaik. Ala, barkamenak guzieri, baina halere uste dut plazer jaukan dutela, aurrek gure uh, eh, txekin hitz egiteko doi bat alere. Beraz, gore esmenak guzieri gande untan ez utxegin, pirri txeta porrotx, goiz goizeko ame kontan donian eloizunen izanen direla luma aurzaindegiaren alde.